Навала схлынула. Август Эрнестович паспакайнеў. Некалькі вечароў чуў ён далёкую страляніну. У душы нават радаваўся, можа бальшавікі вернуцца, ўсё пойдзе па-ранейшаму. Далі Бог яму не трэба немцы, ніякай яны не радня. Але вайна покацілася далей, у мястэчку ціха, як быццам нікому яно і не патрэбна. Дзень за днём крамерам усё больш валодвае душэўная раўнавага. Ён цешыць сябе думкай, што здолеў утрымацца ў баку. Вайна не зашапіла яго ні тым, ні другім канцом. Ды не ў яго гады кідацца ў гэты пякельны вір, у якім так лёгка страціць галаву. Ён калі і малады быў, не кідаўся. Залатое правіла, цішэй едзеш, далей будзеш. Упершыню за ўсе апошнія гады крамер за салодай аддаецца пачуццю самастойнасці, незалежнасці, якое прыйшло разам з канцом яго службы. З раніцы да вечара ходзіць па двары, дошку прыб'е, Галінку абрэжа на вішні. Галоўнае, як-небудзь прыдбаць сена. Будзе сена карове, можна зіму пражыць без клопату. Бульба ёсць, мукі жонка, нібы ведаючы ўсё наперад, прызапасіла. Калі ля варот спынілася легкавая машинашына, З яе вылез нямецкі офіцер разам з тоўстым загадчыкам чыгуначнай пякарні дзеннісевічым. Аўгустар Нестаіч адчуў, што ўсярэдзіне нібы нешта оборвалася. Як на ліханем ад дом дома жонкі сышла да знаёмай. Денисевич адразу знік, як і не было яго. Высокі перахлябісты офіцер у суправаджэнні двух солдат заходзіць у дворавы крамер. пытаецца офіцер по-нямецку. Так, пан офіцер, это ваш дом, пляц, так. Вы Фольксдойч? Немец. Фольксдойчамі мы называем немцаў, якія жывуць за межамі Германіі. Што ж, запрашайце ў дом, біта. Салдаты остаются на двары, офіцер ідзе ўслед за гаспадаром, выцірае ў сенечках ногі, Зайшоўшы ў залу, здымае шапку, кладзе на стол, абводзіць позіркам пакой, запыніўшыся на стосіку кніг і даведнікаў па лясной справе, што ляжаць на верхняй паліцыі самаз... самаробнай, з ласовых прудкоў этажэркі зала ў доме крамера толькі дашчанай тонкай перагародкай аддзелена ад спальні на расчыненых дзверках якой вісіць сурветка з вышытым на ёй нямецкім выслоўем офіцеры гэта заўважае усміхаецца потым не пытаючы дазволу садіцца ў кресло гаспадар стаіць вы при бальшавіках сядзелі ў турме цікава за што у Август Эрнестаович разгублены. Адкуль офіцер гэта ведае? Дый гаворыць ён на мове, якая вельмі адрозніваецца ад той, якой валодае ён сам, якой гаварыў бацька. Афіцер нібы праглытвае гукі цэлыя склады, так што не адразу яго і зразумееш. Салдат фельдфебеля разумець было лягчэй. Гэта была помылка пан офіцер я чалавек маленькім мне спрабавалі прышыць тое чаго я не рабіў ну а что менавіта аднойчы э, я быў неасцярожны сказаў пры людзях что якасць нямецкіх тавараў найлепшая что ж похвальна вы патрыот скажите у гэтай мясцовасці акрамя вас ёсць немцы то Э, я маю на увазе мужчын. Не ведаю добра, пан офіцер. Э, Рускія гэты мала цікавіліся. Офіцер з хвіліну маўчыць барабаніць пальцамі на указальным пальцы вялікі чорны пярсцёнак па засланым белым абрусам. Стале затым нібы нешта ўспомніўшы, выразна вымаўляючы словы гаворыць: я са службы тылу обер-лейтенанта ліндаў марграф марграф у германії старажытныя радавітыя фаміліі сваёй уладай прызначаю вас бургамістрам гэтага района вы цяпер цывільная нямецкая ўлада гэта вялікі гонар для фольксдойча Пра вас высокай думкі мясцовае насельніцтва. Я ўлючыў пажаданні жыхароў, віншую вас пан крамер. Пан офіцер, я не хачу. У августа Эрнестаіча кружыцца галава, у роце перасыхае, заплятаецца язык. Пан крамер. Немец не гаворыць, не хачу. Гісторыя ўсклала на нашу нацыю вялікую місію. Фюрер Адольф Гітлер вядзе нямецкі народ да тысячагадовага шчасця. Не могу я, пан офіцер, Я слабы, хворы чалавек, Кожны памеры сваіх сіл павінен служыць айчыне. Не буду я бургамістрам, пан офіцер, амаль крычыць Аўгуст Арнестовичу адчаю прыціскаючы скрыжаваныя руки да грудзе я рускі, а не нямецкі падданы, не маеце права. Афіцер глядзіць на крамера нерухомымі шклянымі вачами. Бляск іх холодны, алавяны, у яго сутаргава торгаецца шчака і левая павека, твар бялее, падымаецца з крэсла, гаворы ціха з прыціскам. Дякуйце, лёс крамер. Вам трапіўся высокародны чалавек. Я пра сябе кажу, У сучаснай Геррманіі гэтак як з вами я з вами. Мала хто размаўляе. Вы заўважылі? Я нават не спытаў пра вашу прафесію. Пра тое камуніствы ці не, Я не камуніст, пан офіцер, не мае значэння. тое что вы сказали вас выдае бальшавіцкія настрой у вас моцныя выкіньце іх з головы забудьте все ранейшыя ўяўленні бальшавіст цалкам даказаў сваю нежыццёвасць руская держава таксама у не бальшавіцкай рассіі якой-небудзь іншай фактычна няма ўжо і не будзе Росія пераможана. Тут цяпер Германія, вы цяпер нямецкі падданы, а не які-небудзь іншы. Голас офіцера строгі павучальны, тварнахмураны. І крамер перад ім як вучань, які моцна нашкодзіў. Яны абодва стаяць, абодва не маладыя, толькі афіцер падцягнуты маладжавы з выгляду. А у августа Эрнестовича пакатыя плечы, крыху сутуленая спіна і твар спаласаваны маршчынамі. Вы мяне не так зразумелі, пан офіцер, я ніколі не займаў высокіх пасад, цяпер будзеце займаць. Зразумейце мяне правильно, мясцовы занятая нямецкай арміяй, будзе ачышчана ад непажаданых бальшавіцкіх элементаў. Вы яшчэ не ведаеце, што такое естапа. Скажу шчыра, я не магу паручыцца за далейшы ваш лёс у тым выпадку, калі вы адмовіцеся стаць бургамістру. Паглядзіце на ўсё збоку, Адзіны ў раёне немец адмаўляецца ад пасады, якую прапануе яму нямецкая армія. Што я магу адзін зрабіць, ужо не крычыць, а летня плачучы, просіцца Август Арнестаіч, пашкадуйце мяне, пан офіцер, Я магу працаваць, служыць у вас, але не бургамістрам, дзіўны чалавек вы голос офіцера прыкметна мякчею першы раз такога сустракаю хто вам сказаў что вы будете один просты дзень-два у вас размесціцца гарнізон жандармерыя цывільныя нямецкая улада зразумейте бургамістр прадстаўнік мясцовай грамадзянскай улады дзе магчыма на гэтыя пасты мы ставім немцаў и мы ім больш давяраем гэта высокі гонар вас просто запалохалі бальшавікі пан крамер і няма чаго вам адмаўляцца хто б сюды не прыехаў калі вы ў раёне адзін і немец ён звернецца да вас мы немцы павінны трымацца разам это ж так просто адмовіцеся тады вы не наш а мы забудем, что вы фольксдойч. Як яшчэ мог бараніцца Август Эрнестович, халадзеючы ў душы, праклінаючы дзень, калі яго занесла ў гэтыя мясціны, ён згадзіўся б. Праз некалькі хвілін адзін салдат, які суправаджаў афіцера, унёсшы ў дом пішучую машынку і паставіўшы яе на стол, выстукваў яму службовае пасведчанне. Ён жа падаў офіцеру штэмпельную коробку пячатку на паперы красаваўся традыцыйны нямецкі арол са свастыкай у кіпцюрах і побач пячаццю пакручасты неразборлівы подпіс на ліндаў марграфа оберлейтенанта службы тылу. Ертру да палаў, навярнуўшыся вечарам дамоў, разважыла інакш. Становішча зусім не такое безвыходна і трагічнае, як намаляваў яго Август Эрнеставі, ну праўда, август каго ж акрамя цябе яны маглі прызначыць ты ж не абы хто пацалаваўшы мужа ў лысіну яна ўвесь вечар уздыхала шкадуючы што не прыйшлося пачаставаць высокага гостя